shekhe anaendelea anasema wa inna min hadhihi ni'ami ni'matul islami lakini ukimjalia neema kwamba ndio ismu wa inna muakhar ni ni'mat alislam wa huwa alasah huna wa inna min hadhihi ni'ami ni'mat alislam na hakika miongoni mwa hizo neema wa inna min hadhihi ni'am na hakika miongoni mwa hizo neema neema alislam ni neema ya uislamu hii ni neema kubwa sana wa inna min hadhihi ni'am na hakika miongoni mwa hizo neema neema alislami ni neema ya uislamu asema din alkamal dini ya ukamilifu na pia unaweza kufanya ni jumla mustanafa ukasema dinul kamal itafaa eh dinul kamali dini ya ukamilifu washumuli na dini iliyokusanya mambo yote yenye maslahi dinul kamali dini ya ukamilifu kwa maana imekamilika mafundisho yake washumuli na iliyokusanya mambo yote yenye maslahi walladhi a'ta kulli dhi haqqin haqqahu ni dini ambayo imempa kila mwenye haki haki yake Uislamu ni dini ya uadilifu kila mmoja akapewa haki yake bila kudhulumiwa na ukiona mtu analalamika kwamba Uislamu unakandamiza haki za watu basi haujui Uislamu Uislamu si dini ya ukandamizaji bali ni dini iliyochunga uadilifu na usawa na kila mmoja akapewa haki yake sasa kwa kuwa watu wengi hawana vipimo sahihi vya mambo anayapima mambo tofauti kwa sababu ya maarifa madogo anaweza akaunasibishia Uislamu jambo la ukandamizaji lakini akifahamishwa na mambo yakafafanuliwa atajua kwamba Uislamu umempa kila mmoja haki yake anayostahili walladhi na dini ambayo a'ta kulli dhi haqqin haqqah imempa kila mwenye haki haki yake wa min tilka alhuquqi huququl mar'ah na miongoni mwa hizo haki ni haki za mwanamke ومن تلك الحقوق حقوق المرأة na miongoni mwa hizo haki ambazo Uislamu umezichunga na kumpa kila mmoja ni haki za mwanamke faqad kanat almar'atu qabla alislam tu'addu min saqt almata' kwa hakika alikuwa mwanamke kabla ya uislamu tuaddu anahesabika min saqti almataa ni miongoni mwa bidhaa duni isiyo na thamani faqad kanat almar'atu kwa hakika alikuwa mwanamke kabla alislami kabla ya kuja uislamu tuaddu anahesabika min saqti almataa ni miongoni mwa bidhaa duni thamani tudfanu wa hiya hayyatun alikuwa akizikwa mwanamke na hali ya kuwa yuko hai waarabu katika jahilia walifikia ukatili huu na unyanyasaji huu wa kijinsia watoto wa kike walikuwa wakiuawa kwa kuzikwa kwenye mashimo wakiwa hai wanaeleza mufasirini kwamba waarabu kabla ya kuja neema ya uislamu ahlul jahiliya wale mabedui hasa katika waarabu ilikuwa mwanamke anapopata uchungu wa kuzaa basi hutengenezewa kitanda kwa ajili ya kujifungua vitanda vile vya kamba akalazwa pale lakini chini ya uvungu wa kitanda kile walikuwa wakichimba shimo shimo kubwa la chimbwa pale sasa ule uchungu unapomjia mwanamke baada ya kuzaa wanamtazama yule mtoto aliyezaliwa akiwa ni mtoto wa kiume ah furaha watafurahi hapo wataruka ruka kwamba kidume kimekuja nimempata askari sasa huyu ndio jemedari wangu mwamba lugha kama hizo eh za kileo lakini akijifungua mwanamke yule mtoto wa kike hilo jambo linawaudhi tutaona hapo kwenye ayat kama ni baba wa huyo mtoto anakasirika kulikweli mpaka sura inabadilika Qur'ani imezungumza hivi kwa ule ukubwa wa ghadhab na simanzi ambayo anakuwa nayo ile sura yake pia inapiga weusi lakini baya zaidi yule mama anaambiwa msukumize huyu mwanao katika shimo huko taka usitake basi mtoto atasukumwa kwenye shimo lile na atafukiwa kimya kimya na watu wengine wasipate habari kwamba bwana fulani mke wake amejifungua mtoto wa kike hilo jambo hataka kabisa lisikike ni habari inakuwa inafichwa inabakia ndani ya famili kwa nini kwa sababu liko ni jambo la aibu kumpata mtoto wa kike Allahu musta'an hebu tizama dhulma hii ambayo ilikuwa ikifanywa na watu wa jahilia kisha baada ya hapo uje kuangalia neema na uadilifu na rahma ya Uislamu baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hivyo anasema mwanamke alikuwa akionekana ni bidhaa duni thamani tudfanu wa hiya hayya anazikwa huyo mwanamke kwa maana mtoto wa kike eh hali ya kuwa yuko hai sijui kama mnafuatilia maana mko huko juu wanawake mimi hupenda sana kufuatilia nikusomesha hata mimi wara hijab ningewauliza hapa nikasikia majibu sasa sijui mwasikia huko insha Allah nitawahamisha huko tutawatoa chini tayib tudfanu anazikwa huyo mtoto wa kike wa hiya hayatun na hali ya kuwa yuko hai qala ta'ala amesema Allah ta'ala wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat na pindi binti aliyezikwa hai atakapoulizwa wa idhal maw'udatu su'ilat na pindi binti aliyezikwa hai atakapoulizwa bi ayi dhanbin qutilat ni kwa kosa gani basi aliuawa bi ayi dhanbin qutilat ni kwa kosa gani basi aliuawa hawa waliofanya haya matendo wasidhani kwamba yamepita watakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukatili waliofanya kwa mtoto wa kike kwa nini walimuua mtoto wa kike na wallahi hawatopata majawabu bal anasema shekhe hapa bal bali innahu idha bushira ahaduhum bil untha hakika mambo yalivyo pindi akibashiriwa mmoja wao kumpata mtoto wa kike bil untha eh. بل بالي إنه إذا بشر أحدهم بالأنثى hakika mambo yalivyo pindi akibashiriwa mmoja wao kwa kumpata mtoto wa kike dhaqat bihi al-ardu bima rahubat itambana yeye ardhi pamoja na upana wake hiyo ardhi dhaqat bihi al-ardu bima rahubat itambana yeye ardhi pamoja na wasaa wake hiyo ardhi yani anasikia dhiki anasikia vibaya hana raha anaona aibu hii ni aibu imekuja sasa eti kwa sababu amebashiriwa kwamba mkeo kajifungua mtoto wa kike na haya maneno sio masimulizi ya paukwa pakawa haya maneno ya ukatili huu yameelezwa na Qur'an qala ta'ala amesema Allah aliyakuwa ametukuka katika suratul nahli kuanzia aya 57 mpaka 59 qala Allah ta'ala wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala saa ma yahkumun Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuambia wa idha bushira ahaduhum bil untha na pindi anapobashiriwa mmoja wao kwa kumpata mtoto wa kike wa idha bushira ahaduhum bil untha na pindi anapobashiriwa mmoja wao kwa kumpata mtoto wa kike kwa maana zikamjia habari za bishara kwamba mkewe kajifungua bwana twashukuru mathalan anaambiwa hivyo twashukuru bwana mkeo kajifungua huku katuletea mama oh matatizo hayo kwa sababu walikuwa wakiona mtoto wa kike ni nuksi hizi fikra ziko mpaka leo kwa baadhi ya makabila ya Kiafrika makabila ya Kibantu na hata katika nchi zetu wako watu mpaka leo kwa mila zao mwanamke ni duni thamani yani mwanamke azingatiwa kama vile bidhaa tu mtu anaishi na watoto wake wa kike kama anavyoishi na mbuzi au kama migomba pale nyumbani aliyoipanda yako makabila hayo kuna baadhi ya watu wanaamini mwanamke bwana hana urathi hawezi kurithi kwa hiyo kama kuna mali nyumbani kwao ikatokea mzee wake ametangulia mbele ya haki hapewi kitu hana kiamba watagawana ardhi pale yeye hapati kitu aambiwa hapa sio kwako bwana kwako ni huko kwa mume wako kama umeolewa haya kwako ni huko kama hujaolewa subiri mume tutakuweka hapa kwa muda hapati kitu kwa maana urathi ananyimwa wengine wanaamini mwanamke hana dini bwana namna walivyomdharau mwanamke hana dini bwana na haya tunayasikia pia kwa baadhi ya watu wanasema wewe subiri riziki yako tu akija muislamu haya akija mkristo haya akija mpagani shauri yako mwanamke hana dini yani wamemjalia ni kiumbe yupo yupo tu hapana mnamdhulumu mwanamke mnamkosea mwanamke sasa ukatili tunao kwa wanawake wanafanyiwa mpaka leo lakini ukatili huu waliufanya waarabu katika zama za jahiliya Ah, huu ulikuwa ni babu kubwa hii ni kubwa yake wa idha bushira ahaduhum bil untha na pindi akipewa habari za bishara mmoja wao kwa kumpata mtoto wa kike dhalla wajhuhu muswaddan utabakia kutwa nzima uso wake ni wenye kupiga weusi dhalla wajhuhu muswaddan utabakia kutwa nzima huo uso wake ni wenye kupiga weusi kakasirika umekunja ndita wa huwa kadhim hali ya kuwa yeye ni mwenye hasira nyingi anaona kwamba ni fedheha sasa imenijia kwa nini kazaliwa mtoto wa kike Allah anasema yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bih anajificha kutokana na watu yatawara min alqaumi anajificha na watu kwa maana anajificha sionekane min su'i ma bushira bi kutokana na ubaya wa habari ambayo kabashiriwa nayo yatawara min alqaum anajificha asionekane na watu min su'i ma bushira bi kutokana na ubaya wa habari ambayo kabashiriwa nayo sasa hapendi hata watu wamuone kwa sababu wanajua ah wana masawe wana kimaro wana mushi wana msangi kapata mtoto wa kike na hiyo ilikuwa ni fedheha huu ni mfano nautoa anajificha pia sikutane na watu anakaa chuga chuga hivi eh watu wanasemaje vipi jamaa huko kwenye kijiwe wanasemaje bwana wanasemaje yani anaona haya hali ya kuwa sasa anafikiria ayumsikuhu ala hunin je abaki naye huyo mtoto juu ya fedheha ayumsikuhu ala hunin je abaki naye mtoto huyo juu ya fedheha kwa maana amue ah basi bwana kwa kuwa ni mtoto wa kike ah acha niishi naye hivyo hivyo kwa udhalili mtadhalilika mimi nitasemwa lakini ah atelea mbali wacha nikae naye kwa unyonge fikra zake hizo ayumsikuhu ala hunin je abaki naye juu ya udhalili am yadussuhu fi turab au amzike na amfukie katika mchanga moja katika hayo mawili ikiwa atabaki naye basi ni kwa udhalili mkubwa na huyo mtoto atakosa haki nyingi sana na la pili au amfukie katika mchanga amzike mtoto wake akiwa hai na hili la pili ndilo ambalo walikuwa wakilifanya sana baadhi ya ulama wa tafsir wanasema hili la kwanza walikuwa wakilifanya wale wanaume ambao walikaa muda mrefu bila kupata watoto sasa bismillah mtoto wa kwanza akampata wa kike pengine mtu ashakuwa mtu mzima sasa hakujaliwa mtoto huko katika ujana wake sasa mtoto wa kwanza anayekuja ni mtoto wa kike hawa mara nyingi walikuwa wakivumilia kubaki nao watoto hawa kiunyonge kwa sababu hana mtoto na mtoto aliyekuja ni wa kike na hii ni kwa sababu ya ile hamu ambayo mtu anakuwa nayo ya mtoto na watoto ni neema kutaka kujua ni neema umkose iwe si unao wengi waona jambo la kawaida tu na pengine katika watu wenye kulalamika ni wewe mambo magumu sina kitu mimi sababu unawaangalia pengine watu wenye vitu fulani lakini wewe una mrundo wa watoto umepewa watoto ni mali watoto ni neema sasa wale waliowakosa watoto wana hali mbaya sana hiyo ilikuwa ni faida tu ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab abaki naye mtoto huyo juu ya fedheha au amfukie huyo mtoto katika mchanga na wengi walikuwa wakifukiwa ala saa ma yahkumun tambueni zindukeni ni baya mno lile ambalo walikuwa wakilihukumu ala saa ma yahkumun zindukeni ni ovu mno lile ambalo walikuwa wakilihukumu kwa mtoto wa kike Sheikh anaendelea kumzungumza mwanamke bal kanat almar'atu turathu karhan bali alikuwa mwanamke anarithiwa kwa nguvu ilikuwa hali iko hivyo taka sitake bal kanat almar'atu turathu karhan bali alikuwa huko katika zama za jahiliya mwanamke anarithiwa kwa nguvu utakuja kuona namna walivyokuwa wanafanya qala ta'ala amesema Allah ta'ala katika suratul nisa aya 19 ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha aihalaliki kwenu nyinyi kuwarithi wanawake kimabavu bila ridhaa zao la yahillu lakum haihalaliki kwenu nyinyi kwa maana haramun alaikum ni haramu juu yenu ikiwa mnafanya mnafanya tu kwa ujeuri lakini hasa jambo la haramu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha haihalaliki juu yenu nyinyi kuwarithi wanawake kimabavu bila ridhaa zao wanaeleza ahlul ilm fi kutubi tafasir ukisoma tafsiri za wanawachuoni kwenye aya hii utakutana na kasas mbalimbali mfano soma tafsiru tabari ibn jariri tabari rahimahullahu ta'ala sheikh al-mufassirin anavyoelezea matukio ya ahlul jahiliya katika jambo hili wanawake walikuwa wanafanyiwa unyanyasaji mkubwa sana mfano katika aya hii wanakatazwa hapa waumini wasifanye tabia mbaya ambayo watu wa jahiliya walikuwa nayo naye ni kuwarithi wanawake baada ya kufariki waume zao kwa mabavu na hapa asli ya aya hii ilikuja kwa wale ambao walikuwa wanawarithi wake wa baba zao wanawake ambao si mama zao waliowazaa mfano baba yake alikuwa wanawake wengi katika wake katika wake zake ni mama, ni mama wa hawa watoto lakini alikuwa wanawake wengine ambao hawa wake si mama wa watoto hawa sasa watu wakijahidia ilikuwa mzee huyu akifa watu watu watoto hao waliobakia wanawarithi wale mama zao ambao hawajawazaa yani wake wa baba zao ambao si mama zao wa kuwazaa walikuwa wakiwarithi kivipi kwamba huyu ni wangu si kuna mke mdogo wa mzee sasa bi mdogo wa mzee kule yule ni wangu asema mtoto huyo kwa maana anamiliki ima amshawishi amuoe kwa maana aingie pale ambapo alikuwa akiingia baba yake atamshawishi ni kuoe ikiwa atakataa basi atamwambia wewe utabaki hapa mpaka uolewe na yeye ndo anakuwa msimamizi wake yule mwanamke haondoki tena pale huyo mama wa kambo huyo huyu mtoto wake huyu wa kambo ndio anakuwa msimamizi wake kwa maana akitokea mtu kampenda mahali anachukua yeye nipe hizo hela au kama ni wanyama ni ng'ombe ni mbuzi lete hapa haya mchukue huyo mama kwa maana hata kama hamuoi atabaki naye mpaka aolewe na zile mali azichukue yeye huyu kijana na hali ya tatu ambayo alikuwa akiishi nayo atambakiza pale kwake akiishi naye maisha ya unyanyasaji na udhalili labda mpaka huyo mwanamke ajikomboe kwamba nimechoka kuishi hapa sasa anamwambia toa mali huwezi kuondoka hivi hivi bwana wewe ni mali ya mzee na mzee kafa mzee amekaa na wewe hapo umekuja kimbaombawe umepiga supu za mzee hapa ume, umechanika sasa unaonekana ni mtu wataka kuondoka vipi toa fidia kwa hivyo yule mama wakati mwingine mpaka ajikomboe kwa fidia ambayo imepangwa ndio awe huru walifikia watu wa jahilia kiwango hichi kibaya kabisa ulipokuja uislamu ukawafanyia uadilifu wanawake eh Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha enyi wale ambao wameamini haihalaliki juu yenu kwa maana haramun alaikum nyinyi kuwarithi wanawake kimabavu pasi na ridhaa zao mmeelewa kina mama muradi wa aya hiyo e naam tunaleka chache za kwenda kwenda hapa